Այս իրողությունը անշուշտ տասնամյակների պատմություն ունի եւ սկիզբ է առնում Ղարաբաղյան շարժման արշալույսից, երբ դերևս փլուզված չէր խորհրդային միությունը եւ բնականաբար օրակարգում էին ԽՍՀՄ համանadrությունն ու օրենսդրությունը։ Զորօրինակ վերհիշենք ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքի մասին ԽՍՀՄ համանadrության 70-րդ հոդվածում ամրագրված դրույթը։ Մատնանշենք ԽՍՀՄ-ից Միութենական Հանրապետության դուրս գալու հետ կապված հարցերի լուծման կարգի մասին 1990 թվականի ապրիլի 3-ին ընդունված ՀՍՄ օրենքի 3-րդ հոդվածի պահանջները ըստ որոնց ինքնավար հանրապետությունների եւ ինքնավար կազմավորումների ժողովուրդներին իրավունք էր վերապահված ինքնուրույնաբար լուծելու ԽՍՀՄ միության կամ դուրս եկող միութենական հանրապետության կազմում լինելու հարցը, ինչպես նաև հարց դնելու իր պետական իրավական կարգավիճակի մասին։ Իր հերթին միջազգային իրավական դաշտը պարունակում է ՄԱԿ-ի կանոնադրության, ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ընդունած մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի համապատասխան պահանջները, ԵՀԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի սկզբունքները, որոնք մեծապես ինչպես կարևորում են ազգերի ինքնորոշման իրավունքը։ Միջազգային շրջանառության մեջ է մի շարք այլ համընդունելի նորմեր։ Երևի թե ավելորդ է այդ ամենը մեկ առ մեկ թվարկել։ Պարզապես նշենք, որ ունենալով իրավական նորմերի նման վիթխարի պաշար, թե խորհրդային իշխանության օրոք եւ թե հետխորհրդային շրջանում առ այսօր միջազգային հանրությունը զարմանալի հետևողականությամբ ու համառությամբ զլանում է դրանք կիրառել Լեռնային Ղարաբաղում, անտեսելով Արցախահայության ինքնորոշման անժխտելի իրավունքը։ Միջդեռ ահա այդ իրավական նորմերն արդեն քանիցս իրականացվել են երկիր մոլորակի գրեթե բոլոր այն հատվածներում, որոնցում վերջին տասնամյակներս ցակել են համարժեք կամ գրեթե համարժեք հիմնախնդիրներ կապված ազգային ինքնորոշման հետ։ Հիշեցման կարգով նշենք Ռուսաստանի Դաշնությունը, որն իրեն համարում է ԽՍՀՄ իրավաժարանգորդ, նույն այդ իրավական նորմերի հիման վրա վերջին տարիներս ճանաչել է Վրաստանից անջատված հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի հանրապետությունները։ Իրեն է վերամիավորել մինչ վերջերս Ուկրաինայի կազմի մեջ մտնող Ղրիմի ինքնավար հանրապետությունը։ Միացյալ Նահանգները եւ նրա դաշնակից եվրոպական տասնյակ պետություններ ճանաչել են Սերբիայի կազմից ելած Կոսովոն որպես անկախ ինքնիշխան պետություն։ Համանման օրինակներ իրոք շատ կան։ Կարելի է շարունակել թվարկել քննարկումները, բայց այս պահին այդ չէ մեր խնդիրը։ Որքան էլ ցավալի, այնուամենայնիվ ստիպված ենք արձանագրել, որ այդ նորահրճակ պետական կազմավորումների ճանաչման, այսպես ասած, հաղթարշավն իրավական առումով նախապես հանգամանալի փորձարկվել է մեզ մոտ Արցախում, որից հետո Նորմիան կարծես թե անտեսանելի ձողիկի հրամայական մի շարժումով անսպասելի տեղափոխվել աշխարհի այլ տարածաշրջաններ։ Ինչու անսպասելի, կարող եք հարցնել։ Անսպասելի, որովհետև միջազգային կառույցների հրետորաբանությունն ի սկզբանե եւ հաջորդիվ կարծես պարզեց, թե Արցախի օկտին էր։ Շարունակաբար այն տպավորությունն էր ստեղծում, թե միջազգային հանրությունը միանգամայն ըմբռնումով է ընդունում Արցախայցյան բազմամյա տարապանքները, այդ տարապանքներից ելքի ուղիներ փնտրելու եւ իր ինքնանկախ կյանքը կազմակերպելու իր ձեռն ու նպատակները։ Եվ ամեն անգամ հանկարծ Թվում է, թե մի բախտորոշ պահի միջազգային հանրության խմբավարի զոհիկը դեպի մեկ այլ ուղություն է շարժվում, անմխիթար վիճակում թողնելով համակողմանի շրջափակման պայմաններում հայտնված եւ հարևան պետության Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան շարունակաբար իմրուր ճաշակող Արցախի ժողովրդին։ Մենք անշուշտ շարունակում ենք հույսեր կապել ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների միջնորդական առաքելության հետ։ Շատ հաճախ ներքուս դժգոհում ընդվզում ենք համանախագահների ворթեգրած համահարթեցման քաղաքականության կապակցությամբ, երբ դահի կառավարիչն ու նրա զոհը դիտարկում են միևնույն հարթության մեջ ներկայացվելով համահավասար մեղավորներ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտության բանակցային կարգավորման գործընթացի գրեթե քառորդ դարյա տեղապտույտի համար։ Չնայած դրան, այնուամենայնիվ մեր ժողովուրդը դարձյալ լուսավոր հավատով է համակված առմիջազգային միջորդական առաքելությունը, շարունակելով հույս կապել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ գերտերությունների, Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի արդարամտության եւ արդարադատության հետ։ Գուցե թե էական չէ, թե որքան իրատեսական եւ կամ միամիտ է մեր այդ հույսն ու հավատը։ Կարևորը, որ մեր ժողովրդի ձերբերումն է անցած տասնամյակներում եւ մանավանդ ապրիլյան այսօրերին դա հայության համախմբումն է հայ դատի առաջնահերթություն դարձած Ղարաբաղյան հիմնահարցի, որպես համազգային հիմնախնդրի շուրջ։ Այն վճռորոշ գաղափարի համընդհանուր գիտակցումը, որ արդի աշխարհում եւս ինչպես նախորդ դարերում էր, իրոք միայն ուժն է ծնում իրավունքը։ Հետեաբար մեծից ոչ փոքր բոլորը սպարտավոր ենք համատեղել մեր Համայն հայության ողջ ներուժը, մտավոր թե նյութական, քաղաքական թե իրավական, ազգովի անհամեմատ ուժեղ հզոր լինելու համար։ Իսկ որ մենք կարող ենք շատ ավելի ուժեղ լինել, վառը հստակ վկայում ապացուցում է հայք հաջորդիների անձնվեր սխրանքը, ինչպես 90-ական թվականների մեր ազատամարտում, նույնպես եւ ապրիլյան այս վերջին քարորիա պատերազմում։ Հիշենք, ու երբեք չմոռանանք, որ ողջերիս, ապրողներիս այդ են վերջին շնչում պատգամել մեր նահատակները, հանուն հայրենի Արցախի պաշտպանության մարտական դիրքերում հերոսաբար մարտիրոսված մեր զավակները։ Մենք պարտավոր ենք նրանց մեր տղաների սուրբ հիշատակի առաջ, անկախ մեզնից յուրաքանչյուրի քաղաքացիության, կեցության երկրի ու կարգավիճակի, նյութական ապահովության աստիճանի։ Այլապես այլապես մեր անչափ սիրելի, մեր անգնահատելի հայ ոգու եւ հայ ազատության անառիկ միջնաբերդը Արցախը այսուհետ եւս դատապարտված պիտի լինել մնալ միջազգային իրավական փորձադաշտի վիճակում։ Ընդ որում Աստված մի առասցե, եթե իրավական փորձադաշտի այդ կարգավիճակը մեր նվազագույն հերանեկարն է։